Պատգամավորների հարցերը վերաբերում էին բյուջե 2023-ին, կառավարության ձևավորմանը, երկարաժամկետ ու կարճաժամկետ ծրագրերին։ Արդարություն խմբակցության անդամ Էտաքսե Հակոբյանի խոսքով, երբ բյուջեն արդեն իսկ կազմվել էր, անակնկալ կերպով գերատեսչությունների ղեկավարները ազատվեցին պաշտոններից։ Բյուջեի քննարկման ժամանակ զեկուցողները քիչ էին տեղեկացված եւ շատ հարցեր մնացին անպատասխան։ Պատգամավորը հետաքրքրվեց, ինչով էր պայմանավորված նման որոշումը։ Պատասխանելով հարցին Ռուբեն Վարդանյանը նախ նշեց, որ այդ որոշումը անակնկալ չէր Երբ հանրապետության նախագահը նշանակեց նրան պետնախարարի պաշտոնում, նաև հայտարարեց, որ բոլոր նախարարներն ազատված են աշխատանքից, եւ դա աշխարհում ընդունված պրակտիկա է։ Դա չի նշանակում, որ բոլոր նախարարները վատ են աշխատել կամ բոլոր նախարարները չեն կարող մնալ եւ աշխատել նոր գարոցի մեջ, բայց որտեղ մենք որոշել ենք, որ մեր մոտ նոր դաշնանացորդով են երկու տարին որ պատասխանատու բաժնում մի բան, մա բաժնում նոր մարտահրավերներ ունենք եւ արտաքին եւ ներքին, ներքին եւ տնտեսական եւ սոցիալական եւ ավտանգության գաբած հարցերով երբ ու կձևավորվի դուք ճիշտ եք ասում ռազմավարությունը, ինչ ձևով այդ նպատակներին հասնելու, պարզ կնի որ մարդիկ ավելի ճիշտ աշխատեն այդ կարելի մեր պաշտոնների դուք վերջո պաշտոնը դա պարտականություն է Նախատեսում է արդյոք կառավարությունը սոցիալական նոր ծրագրեր 2023-ին։ Հարցը ազատ հայրենի ԿՄԴ խմբակցության падգամավոր Աշոտ Դանելյանինն է։ Պետնախարարի խոսքով նոր ծրագրեր չեն նախատեսվում։ Նախ եւ առաջ պետք է քննարկել գործող ծրագրերի արդյունավետությունը։ Անդրադառնալով Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության падգամավոր Գեգամ Ստեփանյանի հարցին, թե կոնցեպտուալ առումով ինչ կարելի է սпасել նոր բյուջեից, Ռուբեն Վարդանյանը պատասխանել է։ Մենք իրականությունից դուրս բյուջե ունենք, ապա մենք իրականություն դուրս միջոցները շատ կոմնապագված են։ Համար առաջինը մենք պետք է գանք իրականության ծրագրների քննարկում չի եղել, որովհետև ինձ թվում է սխալ կներ, որ դուք մակ ծրագիրներ առաջարկեիք, որ այդ մեկ ասում ենք դա աննային է իրականացնել, որովհետև չկա ոչ գումար, ոչ էլ հնարավորություն դա իրականացնել։ Համար ուզում եմ ասեմ, որ առաջին հերթին մենք պետք է բյուջեն դարան ռեալիստիկ բյուջե ինչպիսին է լինելու նոր կառավարության կադրային քաղաքականությունը։ Հարթարություն խմբակցության падգամավոր Դավիթ Գալստյանը հարցրեց, թե երբ եւ ինչ չափորոշիչներով է կազմվելու նոր կառավարությունը։ Մենք կունենանք հիմա ստումա հունվարի սկզբին, իսկ բյուջեն կունենանք փետրվարին։ Համար է թիմը պիտի իհարկե պատասխանատվություն գրի եւ դուզգայի պաշտպանի այդ բյուջեն, համար նպատակները հստակցնելով նախագահի հետ եւ ազգային ժողովի հետ իհարկե միասին պետք է հետո գնանք արդեն այդ թիմը իրականացնեին ծրագիր, որը ներկայացնեին ազգային ժողովին։ Դրա կամիջ ամեն տապածի կլինի Պետնախարարը նշել է նաև, որ սպասվում է պետական համակարգի վերաձևավորում, նոր բյուջեն պետք է կառուցված լինի զարգացման ծրագրերի վրա։ Իրականացվելիք բարեփոխումները լրացուցիչ ծախսեր կպահանջեն։ Վիկտորիա Սարգսյան, Արցախ լրատվական։